з імператорами. Коли вони підійшли до нас, я спрямував на них ліхтар і добре роздивився темний оксаметовий фрак, біла манишка, чорний берет, а на шиї оранжева краватка метелик. Убрання трохи крикливе, але не позбавлене смаку. Пінгвіни були стрункі й високі, понад метр голови тримали з гідністю справжніх імператорів, стримано жестикулювали і так само стримано ділилися враженнями від людей. Я хотів дружньо поплескати переднього по спині, але він мене не зрозумів, підняв голову і дзьобнув у груди. Раймон спитав, де ж вони вибираються на гору? Спитаю них. Це ті самі, переконано відзначив Раймон. Я абсолютно певен. Ми рушили вперед, але мій імператор досить нетактовно крикнув Е. е у чому справа, Мосьє? Голос був майже людський і змусив мене повернутися. Ви хочете показати нам злаз? Пінгвіни кудись діловито похитали. Ми засміялися і пішли слідом. Вийшла досить кумедна сценка одна з тих, що зображують першу зустріч землян з марсіянами. Мій батько сказав без приводу цих міркувань Антуане, для чого жувати власний язик. Пінгвіни мали задосить своїх клопотів, щоб шукати контактів з людьми. Але мені в цю мить дуже хотілося вірити Анатолю Франсу, який виводив наш родовід одних. Тепер я йшов майже в дотик за крайнім пінгвіном, який щось голосно мені шепотів, і це мене ще дужче смішило. Раптом я спинився і загородив палиці в сніг. Раймоне, бігом сюди. На превеликий подив, перший пінгвін розігнався і стрибнув з бар'єра сторч головою вниз. Інші один по одному почали робити те саме. І Раймон сказав Ось бачиш? Переполовинений місяць виснув якраз навпроти нас, і ми все добре бачили. Пінгвіни і не думали стрибати стрімголов, лише полягали на живіт і похилим косогором намету з'їхали. Їхня колонія була десь там, на припаї. Ми не зважилися спускатись на лижах з такої карколомної гори що дорівнювала висоті 15-поверхового будинку. Але нас уже захопив азарт. Ми знали, що коли не зробимо цього тепер, інша нагода навряд чи трапиться. Покидавши лижі на горі, не думаючи про небезпеку, махнувши рукою на сердитий вітер і поземний сніг, ми побрали тільки палиці і почали обережно сходити. Сніг замету ще не встиг остаточно влягтись. Ноги трохи грузли і не ковзали, і ми хвилин за двадцять опинилися внизу. І зненацька почули безладний гамір. Окатий Раймон розглянувся і побачив пінгвінячий базар. Це було зовсім недалеко, метрів п'ятсот. Ми тепер пошкодували, що не взяли лиж, але це вже нас не могло спинити заважав лише ліхтар. Ми остережливо підійшли до колонії. Наших знайомих уже ніде не було. Вони змішалися з гуртом, але пінгвінів зовсім не збентежила поява людей. Вони лише з цікавістю нас розглядали, як і ми їх. Понад краєм колонії блукали менші пінгвіни, напевно, молодняк, а до руки юрмились усередині. Деякі з них сягали нам до плечей мало не півтора метра заввишки, і в них були міцні дзьоби. Ми підійшли до одного такого екземпляра, і Раймон сказав Дивися, він зніс яйце. Пінгвіни хай справді знеслась, і хутинко затиснула яйце між ногами. Раймон, недовго думаючи, зашив руку між ноги пінгвінесі і витяг звідти величезне яйце, значно більше за всі нам відомі. Я сказав, поклади на місце, але бельгієць наче не чув, поклав яйце собі до кишені. Поки ми перейшли через базар.